täna on kihlluspidu. õhtuks on mõisameeste laager maani purjus. tahame minna õnnitlema pruuti Veigmest iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. ja, ja ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. ja, ja, ja. mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele ja meitele ja meitele meetele, meetele, meetele. iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. ja, ja, ja. ükskord prahvatab vimm, mis kogunen soolojo. ja, ja, ja. metsad põlevad, maad surevad meie saame meitele, jah meitele, jah meitele, jah meitele, meitele, meitele, jah meitele, jah meitele, jah meitele, meitele, meitele. iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. jaa! ükskord prahvatab vimm, mis kogunenud salaja. ja, ja, ja. meie põleme, meie sureme, siis ei jää enam ühtegi orja, ei ühtegi orja, ühtegi orja, ei ühtegi, ühtegi peremeest, ei ühtegi orja, ei